Ալեքսանդրի մոտ ֆիլմ նկարահանելու գաղափարը։ Գաղափարը այն էր, որ նկարահանեն Արցախյան պատերազմի մասին ֆիլմ, 90-ականների պատերազմի մասին ֆիլմ, որից հետո եղավ ապրիլյան պատերազմը եւ ամբողջ թեման փոխվեց։ Ալեքսանդր Խաչատրյան պատվիրեց սցենար իր գաղափարով, իր մտքերով, սցենարը գրեց Հարություն Ղուկասյանը, որից հետո հետո հրավիրեցին ռեժիսորին Ռոմանին Մուշեղյան, որպիսի արդեն սկսվի աշխատանքները եւ ինձ։ Արձագանքներ կունենա դրսում, թե ոչ, չեմ կարող միանշանակ ասել, կարծում եմ կունենա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրիլի 1-ին տեղի ունեցավ պրեմիերան, շատ ջերմ ընդունվեց ֆիլմը իրականում։ Արցախյան պրեմիերան էլ առաջին անգամ էի տեսնում ֆիլմից հետո մարդիկ ուշ չունեին նույնիսկ ծափահարելու 5 րոպե, ցիտրերը նայելուց հետո 5 րոպե լուր նստած էին եւ ոչ մի բան չէին կարողանում խոսել խոսել, սրանից ավել արձագանք ես չեմ պատկերացնում։ Ֆիլմի արտադրությունը շատ դժվարությունների միջով է անցել, կային խանգարող հանգամանքներ, կար պատերազմ։ 2020 թվականին սկսեցինք նախապատրաստական աշխատանքները նկարահանելու համար քաղաքացիական տեսարանները, սկսեցինք COVID-ի սահմանափակումներով նկարահանել մասշտաբային massայական ֆիլմ, որը իրականում շատ բարդ էր, քանի որ 20 հոգուց ավել հավաքվել չէր կարելի, դիմակով պարտադիր մարդիկ պետք է լինեին ձեռնոցներով եւ այլն եւ այլն։ Մի կերպ նկարահանեցինք քաղաքացիական տեսարանները, բայց բանակին մուտք չունեինք դեռ, քանի որ COVID էր եւ փակեր բանակը։ Մտածեցինք, որ կնկարահանենք աշնանը 20 թվականի մի քիչ ստոպ կանենք, կդադարեցնենք նկարանները, լավ կպատրաստվենք եւ աշնանը կնկարահանենք։ Ցավոք սրտի աշնանը սկսվեց Չարաբաստիկ 44-օրյա պատերազմը, որը բոլորիս հոգում անդառնալի վերք թողեց։ Մտածում էինք ֆիլմի հետ կապված ֆիլմի սցենարը փոխել, սյուժետային փոխել, հետո հասկացանք, որ 44-օրյա պատերազմի վերքը դեռ շատ թարմ է։ Նույնիսկ վերք չի, վերքը բաց էր։ Հասկացանք, որ դրա անդրադարձը ամենասխալ բանը կլինի եւ հավատարիմ մնացինք մեր սկսած սյուժեին 21 2001 թվականի ամռանը նկարահանեցինք արդեն պատերազմական տեսարանները։ Ամենաբարդը նկարանումների ժամանակ պատերազմական կտորները նկարելու ժամանակ այն էր, որ մենք արդեն աշխատում էինք այն մարդկանց հետ, ովքեր տեսել էին իսկական պատերազմ, այն երեխաների հետ 18-ից մինչև 25-26 տարեկան այն երեխաների հետ, ովքեր արդեն անցել էին պատերազմի միջով եւ կորցրել էին ընկերներ։ Շատ բարդ էր, բայց Իրենք էլ անձնվիրաբար աշխատեցին կինոյում, իրենց ներդրումն ունեցան ֆիլմում ու շատ-շատ-շատ շնորհակալ եմ, չասեմ Զորամասի <laughs> անունով, բայց շնորհակալ եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր իրենց լուման են ներդրել ֆիլմի կայանալու գործում։ Դիանան շատ անգամներ է դիտել ֆիլմը, բայց ասում է ոչ որպես պրոդյուսեր։ Դերասաններն իրենց կերպարները որպես դեր չէին ընդունում։ Ամեն մեկն իր կերպարն ապրել է, եւ հենց դա է ստիպում հանդիսատեսին զգալ դերասանների ցավն ու նրանց հետ արտասվել։ Իրականում նկարահանումներից հետո, երբ առաջին անգամ դիտեցի ֆիլմը, դեռ ավարտած չէր post-production-ը, այսինքն մոնտաժը համարյա վերջացրած էր։ Նայեցի ֆիլմը հենց ինձ մոտ օֆիսում փոքր դիտում կազմակերպեցինք։ Ես, ռեժիսորը, գլխավոր պրոդյուսերը, մի քանի այլ մասնագետների հետ սարսուռ անցավ մարմնովս։ Ռեժիսորը երբ որ գտնվում էր Կիևում, որտեղ որ արվել է ֆիլմի post-production-ը, ընթացքում on-line զանգում էր ու ես տեսնում էի կադրերը, տեսնում էի ցույցեր էր տալիս, սա սենց ենք անում, սա սենց ենք անում ու փշակախվում էի ամեն կադրի հետ, մտածում էի, դե լավ, այս երևի ամենաէպիկ տեղերն եմ հիմա տեսնում։ Հետո երբ որ դիտեցի ֆիլմը առաջին անգամ ու դեռ չավարտած ֆիլմը, հասկացա, որ չէ, ամբողջ ֆիլմն է էպիկ։ Պրեմիերայի ժամանակ բնականաբար այլ կերպ եմ դիտել։ Մինչև պրեմիերան տարբեր կինոթատրոններում ստուգել, չեք անել ֆիլմը։ Ամեն անգամ նստում ամեն կինոթատրոնում նայում էի ֆիլմը ու ինձ թվում էր, որ դե ել չեմ հուզվի, ել չի կարող ինձ հուզել ֆիլմը, քանի որ համ նկարել ենք, համ սյուժետը գիտեմ, համ տեսել եմ, այդքան հուզվել չի կարելի։ Պրեմիերայի ժամանակ էլ բնականաբար նստած հուզվեցի, դրանից հետո էլ մի քանի անգամ նայեցի, հուզվեցի։ Չեմ կարող ասել, որպես պրոդյուսեր դեռ եմ հուզվում, թե որպես հայ եմ նայում ֆիլմը ու հուզվում, կապ չունի, որպես մարդ եմ նայում որպես մարդ։ Նահանգներում մի այլ զգացողություն կար նահանգների պրեմիերայի ժամանակ ֆիլմը նայելուց ու սարսափում էի Արցախյան պրեմիերայից անկեղծ ասած, որովհետև Արցախում շատ եմ եղել, շատ եմ սիրում Արցախը։ Հասնելով Արցախ ճանապարհին, չգիտեմ ինչ վերապրեցի ես 2018 թվականին էի վերջին անգամ եկել Արցախ։ Իմ հողի վրա ինձնից անձնագիր են ուզում, որ շարունակեմ ճանապարհս, իհարկե շատ ցավոտ էր։ Ստեղի պրեմիերան մի այլ վերք թողեց։ Երբևէ մտածել եք, եթե ամեն մեկս մեր սերտանք հայրենիքին, հայրենակցին եւ նույնիսկ մեր թշնամուն, հնարավոր է չարությամբ լցված մարդկանց թիվն ավելի քիչ լինի, պատերազմները չլինեն, որովհետեւ եթե այսօր չարը չավարտվի, վաղը աշխարհը հողին կհավասարվի։ Գարունա ֆիլմը սիրո մասին է։ Սիրո մասին է դեպի ընտանիք, այսինքն դեպի զավակ, դեպի ծնող, դեպի սիրած էակ, դեպի հայրենիք հայրենասիրության մասին է, հայրենասիրության տարբեր դրսևորումների մասին է։ Ցավ կա ֆիլմում, բնականաբար, բայց կա նաև հույս։ Ինչ թվում է այսօր մեզ մեր իրականության մեջ համ այդ ցավն է պետք, որpիսի երբեք չմոռանանք։ Վերքերը կարող են լավանալ, անցնել, բայց սպիերը միշտ պետք է հիշեցնեն։ Հույսն էլ չպետք է երբեք կտրենք։ Միշտ պետք է հույսով ապրենք։ Հային ապրել է, ապրում է ու դեռ երկար է ապրելու աշխարի վրա, որովհետև հայը միայն ասք չէ, հայը մեծ ընտանիք է, քանի դեռ իր հայրենակցի ցավը իր ցավն է համարում։ Իրականում պատերազմը չարիք է, որ ծանր է նստում մարդկության վրա։ Ես համարում եմ, որ քանի զոհ եղել է 44-օրյա պատերազմում, ապրիլյան պատերազմում, կապ չունի, քանի զոհ ընդհանրապես պատերազմում լինում է, այդ բոլոր զոհերն իմ ընտանիքի անդամներն են, որովհետև իրենք զոհվել են այսօրվա իմ ազատության համար։ Ես էլ եմ բնականաբար կորցրել եմ մարդիկ պատերազմում, կորցրել եմ ընկեր, կորցրել եմ եղբայրուն, որ մինչև այդ չեմ էլ ճանաչել։ Ցավով եմ դա ասում իրականում։ Ընկերուհու ворթի եմ կորցրել։ Բոլորն էլ կորցրել կորել են, բայց կապ չունի այն մոր զավակը, որ զոհվել է, ում որ ես չեմ ճանաչում, նա էլ է ինձ եղբայր։ Մեծ թիմ էր աշխատում ֆիլմի համար եւ հենց թիմի աշխատասիրության եւ մեծ ողջավորության շնորհիվ է ֆիլմը մեզ հասել։ Ֆիլմը տեսել է երկու պատերազմ՝ 44-օրյա պատերազմը եւ Ուկրաինայի պատերազմը։ Քանի որ ֆիլմի post-production-ը Կիևում էր արվում, մեր ռեժիսորը փետրվար ամսին մեկնեց Կիև, որպեսզի ավարտեն post-production-ի աշխատանքները։ Ֆիլմի ռեժիսորը Ռոման Նամուշեղյան, ով ապրում է Միացյալ Նահանգներում եւ ուսանել է այնտեղ, American Film Institute-ն է ավարտել, ու Ռոման Նամուշեղյան մեկնեց Կիև, որի ժամանակ սկսվեց պատերազմը։ Երևանից զանգում եմ ռեժիսորին, հարցնում եմ ո՞նց է պայթյունը լինում ու կտրվում է ձայնը։ Բնականաբար թռիչքները փակեցին, ֆիլմը դեռ ավարտած չէր, արագ ավարտեցին ֆիլմը, որպիսի հասնի Հայաստան։ Պրեմիերայից առաջ հայաստանյան մենք դեռ չգիտեինք ֆիլմի պրեմիերան կլինի թե չէ։ Ինտերնետով ուղարկած տարբերակը քաշում էինք, բայց խնդիր էր տալիս DCP-ի հետ, շատ բարդությունների միջով ենք անցել, ինչև Ռոմանը մի քանի օրվա ընթացքում տարբեր ճանապարհորդությունների հետևանքով ոտքով, ասենց ասեմ 8 կիլոմետր ոտքով քայլել, սահմանը անցնել Ուկրաինա-Վարշավա, Վարշավայից Պիրիսատկայով հասնել Երևան։ Ռոմանը հասավ Հայաստան, իջավ Երևան մարտի 1-ի առավոտյան ժամը 5-ին, մարտի 1-ի երեկոյան ժամը 7-ին ֆիլմի պրեմիերան էր։ Այսինքն 10 քանի ժամվա տարբերությամբ մենք ունեցանք պրեմիերան։ Քային իր յուրահատուկ մտքով պետք է արարի, պետք է ոդքի կանգնի բոլոր չարիքների առաջ, պետք է հաղթահարի դժվարությունները եւ այդ դեպքում պարտությունն անգամ մեր կողմ չի նայի ես շատ եմ սիրում Արցախը։ Եթե ինձ երկրորդ անգամ ծնվելու հնարավորություն ընձեռնվեր ու ես ընտրեի որտեղ եմ ուզում ծնվեմ, ես կընտրեի Արցախը։ Չեմ ուզի, որ երբեք ինչ որ մեկը կոտրվի։ Ես շատ պոզիտիվ եմ, շատ հույսով լի եմ։ Ուզում եմ, որ սովորեն, ուզում եմ, որ կրթվեն, ուզում եմ, որ աշխատեն իրենց վրա եւ մեր սխալներից մեկը այն է, որ մենք պատմությունը ուղակի ուղակի պատմում ենք։ Ոչինչ չենք անում պատմությունը ամրապնդելու համար։ Ես կուզեմ, որ մենք սկսենք ամրապնդել մեր պատմությունը։ Ֆիլմերի միջոցով, գրքերի միջոցով, պատմվածքների միջոցով։ Հակառակորդը ամեն ինչ հորինում է դասագրքերում, մենք մեր ունեցածը չենք ներառում մեր դասագրքերում։ Դա պետք է փոխվի։ Ես վստահ եմ շատ բան կա, որ ես նույնիսկ չգիտեմ։ Իսկ ես շատ եմ փրփտել մանեկել, որ իմանամ, կրթվեմ, սովորեմ։ Չէ, մենք պետք է մշակույթով ամրապնդենք մենք մեր պատմությունը։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարներ։ Գարունա ֆիլմի պրոդյուսեր Դիանա Ավետիսյանն էր թողարկման հյուրը։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ավետ Բադալյանն էր, միջնոր հանդիպում։